В речи безумен в сердце своем несть Бог, Растлеши умерзишася в беззакониях, не створяй благое. Бог с небесе приниче на сыны человеческие видите, Аще есть разумевая или взыская, в купе непотребнее быша. Не створяй благое, не из до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, Снедающие люди моя снить хлеба, Господа не призваша устрашишася страха, іде же небе страх. Як Бог рассыпа кості чоловіком годников постидешася, як облак у Кто даст от Сиона спасение Израилево? Внегда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Яков и возвеселится Израиль.